Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin Hadirin wal hadirat rahimakumullah para bapak lan para ibu-ibu ingkang tansah kula hormati jamaah pengaosan Al Hidayah ingkang tansah kula hormati khususipun panjenenganipun para alim ulama, para kiai, para pinisepuh khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Baidowi, panjenenganipun Bapak Kiai Aziz Marianto selaku penasehat sekaligus pembimbing kula lan panjenengan sedaya Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing dalu menika kita saged makempal silaturahim wonten ing salah setunggalipun dalemipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Masjid Baitul ma'mur saperlu ngistiqomahaken nglanggengaken anggen kula lan panjenengan sedaya remen kalian Al-Quranul Karim Iyih menika ngerawui soho ngawontenaken Majlis Khotaman Al-Quran Ingkang dipun wontenaken dining Majlis Al-Hidayah wonten ing Grogol menika. Mugi-mugi anggen kula lan panjenengan sedaya remen kalian Al-Qur'anul Karim menika mangke kula lan panjenengan sedaya badhe pinaringan syafaatipun Al-Qur'anul Karim wonten ing alam dunyanipun ngantos dumugi wonten ing alam akhiratipun Allahumma amin Hadirin wal hadirat rahimakumullah wonten ing dalu menika ingkang badhe kula aturaken Yih menika setunggalipun kenikmatan ingkang perlu kita syukuri. Alhamdulillah dalu menika kita sampun ngancik wonten ing wulan <clears throat> ingkang mulya. Nggih menika wulan Rajab. Kutawi wulan Rejeb. <clears throat> wulan Rejeb menika salah satu arbaatun hurum. Salah satu empat bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatipun sampun kulaturakan kolawahu, kala lan nyuwun pangapunten <clears throat> sampun wongsal wangsul kulolan lan panjenengan sedaya mireng keterangan ingkang mekaten menikah Pilih setunggal tahun menika dipun dadosaken dening Allah dados kalih welas wulan. Allah sudah menentukan satu tahun menjadi 12 bulan. Inna iddata inda Allah isna asyara syahrung fi kitabillah yaumah khalaqas samawati wal ardu. Allah menentukan itu sewaktu beliau menciptakan langit dan bumi. Begitu langit dan bumi diciptakan oleh Allah, itu sudah ditentukan satu tahun itu 12 bulan. <clears throat> Nah 12 bulan menikah <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala jika <clears throat> akan nami-nami ini pun wulan. 12 bulan menikah teng Al-Qur'an buatan dipun sebat nami nami ini pun wulan. Muharram, Syawal, Qodah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Ula, Jumadil napa? Jumadil Akhir. Nggih, niku Allah boten ngendikaaken. Engkang maringi asma menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sak sampunipun kali welas wulan Allah menika paring dawuh malih minha arbaatun hurum di antara 12 bulan itu ada empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Di antara 12 bulan itu ada empat. Wonten sekawan wulan ingkang dipun akan dening Allah, itu pun juga tidak disebut oleh Allah. Empat bulan niku wulan nopo boten dipun sebat. Hmm. Gusti Allah boten marini bocoran niku boten. Langsung dipun komentari dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dikersake Gusti Allah petang sasi sing mulya ki salah satun sardun wa wahidun fardun sing telu urut sing siji ngijeni sing telu urut niku napa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram Tembung Jawi ini pun Dulkongidah besar Suruh Dul kongidah mboten Dul Karim niku mboten. Nanti Zul Qa'dah, Zul Hijjah, Muharram. Niki urut. Itu tiga bulan yang mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa wahidun fardun sing siji niku ngijeni melencar. Niku napa? Rejab Dawuhipun Allah malih fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah Sira kabeh ngendikanipun Gusti Allah mongko awakmu kabeh menungso aja tumindak zalim fihinna ana ing arbaatun hurum Yen sira menangi sasi-sasi sing mulya kuyu mau, sing penting aja tumindak zolim. Allah pun tidak menyebut tumindak zolim niku napa, mboten nyebat. Pokoke zalim, aja tumindak dosa. Mboten diperinci kalian Gusti Allah, tumindak dosa iki iki iki iki iki mboten. Pramila dipun komentari dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen kowe kepengin mulyake sasi-sasi sing mulya iki mau, fahtarimu hadhihi syuhur kullaha. Asal mulanipun ngeten, asal mulanipun hadis menika Ida arotumur rohah waktal maut minal abosh wan najata minasyaiton fahtarimu hadhihi syuhur kullaha para sahabat menika dipun dangu kalian kancing Nabi kowe kepengin ora Waktu mati ki penak pun para sahabat menawi dipun dangu ngeten menika ini pun inggih Kanjeng Nabi kula kepengin kepengin mati penak Mboten enten tiyang kok pengen mati mecicil niku mboten enten. Ana wong duwe cita-cita kepengin mati kok napa nggih petakilan terus ana wong mati sambat-sambat mboten mungkin enten. Mestinipun kula lan panjenengan sedaya kepengin wek mati ki wektu penak-penak banget matine. Lah ciri-cirine mati penak niku napa? orang rasa kengelak. ngelak. arab tumur rohah minal maut eh, waktal maut minal akos. Ono uang mati kok orang rasa kengelak. Niku penak. Sudah menentukan, sudah menunjukkan bahwa dia matinya mati bagus. Enten toti yang arep mati kisah batin ngelak kok. garing tenggorokan niku garing dikon maca la ilaha illallah seret wah ketoke garing-garing dikai aku wah dikai aku sak gelas niku legender telas begitu telas dituntun garing mulih dikai sak botol seprapatan niku legender bablas dipuntuntun la ilaha illallah garing melih kei aku wasak napa niku satu liter telas blok blok blok blok blok rumangsane wis teles dituntun la ilaha illallah garing melih sak galon sambate iki mau ngelak Benten menawi angken piyanton badhe sedo dituntun la ilaha illallah lemes banget lambinipun. Anyep. Lho kula lan panjenengan sedaya niku mesti kok badhe ngalami sedo niku mesti kok gelem ra gelem mesti. Siap ra siap mesti. Biasane sing linggih sik kula kali sing nyuting nika sing suwe niki kula lan panjenengan sedaya kepingin kanjeng nabi kok ngendika mekaten ila aradtumur rahah Waktal maut minal atas kowe kepengin ora kepengin lah matimu penak ora ngrasake ngelak oh nggih kanjeng nabi wan najah minasyaiton kowe kepengin ora wektu mati ora kegodha setan. Oh inggih Kanjeng Nabi. Carane kepengin ngono ki mau mulyakno sasi-sasi sing mulya iki. Arbaatun hurum iki mulyakno. Ya kados pundi Kanjeng Nabi caranipun mulyake sasi sing mulya niku kados pundi? Bikas rotisiyah. Dados kula lan panjenengan sedaya kepengin ngisi wulan Rajab menika bikas rotis siam. Kanjeng Nabi ngendikanipun yang sasi rejeki kowe latihono kerepo nindakke poso sunat. Isoh telung dino alhamdulillah, isoh nem dino alhamdulillah, isoh sangang dino alhamdulillah, utawa setiap 10 hari dijikuk telung dino tanggal siji tekan tanggal 10 dijikuk telu tanggal 11 tekan tanggal telu rong dijikuk telu rong tekan akhir dijikuk telu sesasi sangang dino niku sampun hebat Pramila para leluhur-leluhur kula lan panjenengan sedaya menawi sampun rejep menika sampun-sampun latihan poso. enten amalan-amalan sasi rejep poso nutuk niku nggih enten. Ana dalile kok ora ana. Endi tak ngerti? Enten mawon. Ampun asring kula aturaken pokoke awake dhewe niku yen ditakoni dalile. Niku mang jawab ana. Endi? Tak ngerti. Ning ono, ning ono. Yasinan, kul yasinan ki ono dalile ora. Ono. Endi ora ngerti. Tahlilan kuwi ono dalile ora. Ono. Endi Sebab kula lan panjenengan tiyang awam niki niki boten wajib ngapalke dalil. Ora wajib. berhubung awake dhewe iki ora kewajiban napalke dalil sehingga kula lan panjenengan sedaya mboten napal lah wong-wong sing ngoten niku geleme takon teng awake dhewe tak ngandelke kon niku awake dhewe iki ora ngerti apa-apa ditakoni mula jawabane ana ning ndi Tak ngerti lah yen kowe kepengin ngerti takone takono nang kebaidowi Mboten niku. Mereka ki takone kula matke kula sediki teng pundi-pundi. Wanine takon ku teng supir bicak, tambal ban, bakul mie ayam, terus pembantu rumah tangga. Nggih. Kuwi ditakoni buat nang diyu. Iki bakul ayam Mbak Yune niki. Anang ah, diyu tahlilan apa ana dalile? Ya mang jawab ono, endi? Tak ngerti. Mereka tidak berani takon Pak Kiai Bedowi, ora wani, ora wani. Awani kiting lho, aman. Duh niki gile. Dados jawaban-jawaban sing penak ngeten niku insyaallah ora marake padu. Ono, ono, endi tak ngerti. enak enak banget niku kono mundur selangkah dados kula lan panjenengan sedaya dipun dawuhi kalian Gusti Kanjeng Nabi yen kowe kepengin mulya kinyang sasi-sasi sing mulya ki mau petang sasi ki mau baik Zulqa'dah Zulhijjah Muharram utawa Rejab kowe poso sunat yen nganti awakmu ki mau seneng ninggake poso sunat nang sasi-sasi sing mulya kowe engko sewanci-wanci kapundhek karo Gusti Allah kowe engko lisanmu pinak, maca zikir kowe tenggoroanmu teles begitu teles maca zikir ki enti Inilah ilmu-ilmu yang harus kita pelajari sing awake dhewe ki mesti lakoni, kok niki gelem ra gelem awake dhewe iki sedo. Wahtarimu hari bikas roti sia. Kalau wau Gusti Allah ngendika sing penting nang sasi sing mulya aja zalim, aja zalim. Kanjeng Nabi memberikan contoh supaya ne ora zalim kowe poso. Wong poso niku ajeng nindakne zalim wis kuat apa-apa kok. -apa. Kados dene Ramadan niku ora awake dhewe niku ora maksiat judo. Awan turu. Bakda sahur, salat subuh, sare. Nglilir dhuhur. Salat dhuhur, sare. Tekan ngasar. Salat ngasar, sare. tekan maghrib ya yeah. kuwi maksiat sudah arep ngrasani tidak punya kekuatan belas Mula kan berhubung Gusti Allah ngendika, Yang sasi sing mulya aja tumindak dosa. Kanjeng Nabi ngendika, akeh no sing poso wae. Akeh no sing poso. Begitu poso, kowe ora mbak desa. Sudo to mindak desa. Di samping ngoten niku tajadipun Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku wah. Cerdas sangat kok. Kowe yen nang rejeki poso, engko terus nang sasi rom sakban ya poso, engko begitu tanggal siji Ramadan diumumke ora kaget, ora jondel. Sebab wis poso. Beda wong sing ora tau poso. Diumumke tanggal 1 Ramadan sesuk, tanggal 1 Ramadan, boleh poso. Beda yen awake dhewe, awake dhewe niku mengke diumumke tanggal 1 Ramadan, Pak. Wis kulino poso. Enggak masalah. Beda wong sing ora tau poso sunat tanggal 1 Ramadan poso jam 2 awan. copot klambi turu nang masjid klambi apa udele templekke keramik <laughs> ngisi-ngisini men wong ora tau poso blas mula kanjeng nabi nglatih dateng kula lan panjenengan saya ayo poso sing nomor kalih wan nadam ala masalah faminal asam yang sasi Roma, yang sasi rejek, yang sasi sing wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah supaya kula lan panjenengan sedaya mboten tumindak dosa. Kanjeng Nabi ngeki konsep gunen ngakeh ke moco istighfar. Ngetuni segala sesuatu yang telah kita perbuat dari perbuatan-perbuatan dosa. Wan nadami alama salama minal asam Kamila tuntunanipun para habaib nggih menawi kula lan panjenengan sedaya kulinon dherekaken para habaib biasanipun rejeb menika wiridanipun napa Rabbi firli warhamni watub alayya Rabbi firli warhamni watub alayya minimal sedina sedalu kaping pitung dosa. Mengapa beliau-beliau memberikan tuntunan semacam itu? Sebab nanti Nabi nanti kongunuki mau. Berarti lah ono dalile. Ono dalile kora ono. Endi orang ngerti. Tomrikuniku. Ternyata ada. Sebab kanjeng Nabi nanti kau yang kowe kepengen mulyake sasi-sasi sing mulya ki mau kowe maca istighfar ya para habaib para ulama para leluhur kula lan panjenengan sedaya paring wiridan nang rejeb maca Rabbi firli warhamni watub alayya Fadilahipun istighfar napa kala wau Pak Kyai Baidowi sampun maturaken ayatipun istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara niku tiang niku yen maca istighfar yursilis samaa alaikum midrara badhe dipun paringi udan rahmat. Mboten udan balak. Udan terus tapi tidak membahayakan. Niku menawi penduduk bumi menika asring maos istighfar. Tanaman-tanaman subur, tetukulan-tetukulan mangke uwoh ya sing nyenengke. kembang-kembange ya kembang sing nyenengke. Mboten nate dipangan napa eh napa niku naminipun sing sawah-sawah niku di napa wereng lan sanes-sanesipun. Niku badhe dipun paringi kalian Gusti Allah yen kowe gelem maca istighfar. Wa yumjidukum bi amwalin wa banin. Gusti Allah bakal ngelipet-ngelipetake niki wau nggih nyuwun ngapunten bani enten piyantun kok kerep maca istighfar <laughs> niku badhe dipun paringi putra kathah Allahumma sing durung diparingi putra ya diparingi putra sing wis diparingi putra ya bakal putrane tambah akeh duwe putra kok mung siji luruh tur sengaja aku loro wae. <laughs> Ora cekli. Eh, monggo kula aturi nambahi sedaya monggo. Wong Kanjeng Nabi ki kepingin banget Kanjeng Nabi ki kepingin banget sok ben umatku sing paling akeh. Aku kepingin banget umatku ki engko dadi wong sing akeh. Sing melu sing di sing diprogram, sing diprogram. Anake loro siji, loro siji niku sing seneng tahlil wae. Lah wong sing seneng tahlil, seneng yasinan kok anake mung loro, loro, loro, loro. Sing ora seneng tahlil 17, 18. Kapan anake dhewe iki iso nandingi? Nah kula pun makili nem, jenengan pinten? <laughs> Itu wanine loro-loro tok. Ngukula pun 6 lho. Insyaallah mungkin tambah. Yen gelem, belum ngoten lho yen gelem. Kula niku ndelok petarangane sik kok. <laughs> Hmm. Wah Cina, Cina kim berjuli terus. wong Jawa dipenyek dipenyek penyek terus Cina kaya tikus niku bingung iku wa bi amwali wa banin bondo kula lan panjenengan sedaya kepengin rezekine apik kepengin rezekinipun santer tidak terputus rezekine istighfar Pramila kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maringi tarbiyah dumateng kula lan panjenengan sedaya ing ngatasé beliau, ing ngatasé beliau istighfar mboten kirang Samping pitung dosa satu hari satu malam. Niku sing tanpa dosa, tanpa salah. Lah kula lan panjenengan sedaya niku yang berlumuran dosa, pucuk rambut tekan jempolan sikil kebak dosa yen ora gelem maca istighfar lah badhe ngentosi napa pramila kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen nganti kepengin mulyake sasi-sasi sing mulya ki mau ya ki mau nggonen istighfar wa jannatin wa yumkinkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara pinten-pinten fadilah ingkang masyaallah sebab istighfar kula lan panjenengan sedaya qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nggih astaghfirullahal sing nomor tiga kanjeng nabi anggenipun paring dawuh yang kepengen muliake wadkuru khaliqal anam kowe akeh-akeh no maca nyebut eling zat kang nitahke menungso wadkuru khaliqal anam kowe ilingo nyang zat sing wis nitahake pirang-pirang menungso niku mboten wonten sanes kedali namung Allah Subhanahu. Dikir napa? Bi ayyi sihatin kanat. Gumantung kemampuan kula lan panjenengan sedaya. Dikir yang Gusti Allah niku kathah kok caranipun. Maca subhanallah dikir. Maca tahlil la ilaha illallah inggih dikir. Maca takbir Allahu akbar inggih termasuk zikir. Maos napa melih, maos selawat ugi termasuk zikir. Kala wau kula lan panjenengan sedaya sampun sakataman maos Al-Qur'anul Karim ugi termasuk zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wazkuru khaliqal alam. Lah kula lan panjenengan sedaya menawi sampun kerso ninda akan amalan engkang mekaten meniko kalau wau nomor tunggal akan siam nomor kalih ngatah ngatah akan istighfar engkang nomor tiga ngatah ngatah akan dikir dikir menurut kemampuan kita monggo ingkang ahli sholawat ngatah ngatah akan sholawat ingkang ahli maos Quran nggih maos Quran sing ahli wirid napa maca eh, menapa istilahipun aurat-aurat wiridan-wiridan ingkang saking guru-guru panjenengan napa ya hayyu ya qayyum ya fattahu ya alim untawi asmaul husna dipun istiqomahaken nyekah tasbih rumiyin pun nate kula aturaken saiki yo tasbih yo dibitnah-bitnahke hmm. Eh. Wong nyekel tasbih niku mesti wiridan kok, mesti wiridan. Tur mesti zikir. Subhanallah, subhanallah ya hayyu ya qayyum. Mesti ora ana wong ngitung tasbih kok ngrasani Idul Karim prung dulu, Idul Karim prung dulu. Ora mungkin. Idul Karim celelekan, Idul Karim celelekan. Ngitunge kok nganggo tasbih niku tiyang kentil. Mula tasbih iki dicekel. Wong nyekel tasbih, niku ora iso ngrasani, ora iso ngrembug donya, mesti sing dirembug mung Gusti Allah. Saiki sayange Tasbih diganti ceketan cekepane kok cekak-cekak-cekak-cekak-cekak. Lah sakniki nyuwun ngapunten nggih, wong iki nyekel HP karo nyekel tasbih, pinter tes nyekel HP. Hape. imam sholat <laughs> Nunggu mboten tiang mriki lho, tiang tebih. Tebih. Kula niku nembe makmum salat jamaah. Mboten perlu jenengan takon, sapa dul, aja oh, lho ya. Lan niku makmum teng masjid. Nising makmum nggih tiang kawan dosonan, kula sop pertama. Bareng kampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Imam iki noleh kula. Dul milih tasbih dul. <laughs> Lah wong imam kok nyilih tasbih makmum. <laughs> Lah mau iki nggowo apa? Bareng kantongan dirogol iki HP. <laughs> Saniki niku wong-wong, wong-wong jaman sakniki niki. Tiang-tiang kita, mboten tiang-tiang Jawi, mboten. Awake dhewe niku ngubengke tesbah iki jak rapati lemes. Padahal dhisik niku ngubengke tesbah kaya umai ramane. Kasihan deh lo. Sak niki niku nyekel tesbah niku jak ketok. Wah, brodol telu. Tesbah cilik-cilik banget mung sak lotre cilik niku lho iki sok iso traken awake dewi. ana sak godre cilik ngoten niki sok 33 iso urut sing gedhe ya iso penak sing cilik iso penak saiki iki arang banget wong sih lihai memainkan tesbih Nih yang nyekel HP, kulon ku weruh wong. Luar biasa, wongnya termasuk istimewa tenan. niku omongan ngene karo ngetik kok. Iso. Huruf cilik, sing cilik teng mriku nggone teng pundi niku titen kabeh. Ya Allah, piye dul kabare piye dul ngene ngene ngene iki. Kirim-kirim SMS nang wong liya. Ya Allah. Ning bareng ketanggrok tesbeh. Kaya dene ana wong mamerke putrane nang istoran. Kulo nggih nanggro iki piyambak niku. Menawi mboten klentu teng rumah makan bakso kagipolo. polo ngarep rumah sakit PKO. Kulo ku yen jajan minimal teng mriku. <laughs> Mboten. Wis ngejak Pak Yoyo kula sing ngejak Pak Yoyo kula. Kula niku napa-napa sing ngejak Pak Yoyo. Kula nembe tengok-tengok teng mriku jajan ngeten. Enten piyantun sak mobil teko sak keluarga. Nih. enten dadah putra dereng dereng TK no prana play group isi cilik jempol orang berjanji tiang niku ya Allah presiden sak donya apa presiden Amerika, presiden Soviet, presiden Iki, presiden Filipina, presiden Singapura, presiden Malaysia, presiden Vietnam, presiden Tiongkok. Itu apal kabeh sadonyo bocah durung enten petang tahun. Niku sing don jajan niku domblong kabeh. Wah, bakso iki nanti tekan kene ngeten iki. Kulo niku nggih takjub, aku yang gumeng tenan. Bocah kok pintere yang ngono. menteri kabinet niki apa kabeh bareng enten piantun tanpa terduga ya Allah nyedai le RT mu jenenge sapa RT ini ora apa lha niki ra setuteng ning ora katokan ah. ya Allah, presiden apal kabeh, presiden apal kabeh, menteri apal kabeh, pokok-pokok nah, bareng karo Pak RT ini ora apal, RW ini ora apal, Bapak Kapolsek e sopo Bias ora apal, ora urah rasa urip nang Indonesia. Wong yang ngono ki Tarsang kota. Niki pendidikan kula lan panjenengan sedaya sok kadang kala Datus monggo kula sebagai orang yang nahdiin ahli sunnah wal jamaah. Tokoh-tokoh kula lan panjenengan sedaya, amalan-amalan kula lan panjenengan sedaya, ciri khas sibghah jati diri kita. Harus kita pertahankan. Ampun ngantos kula lan panjenengan sedaya buru uceng ning kelangan delak. Kehilangan jati diri ampun. sing jenenge santri ki ya sarungan. Sarungan ki praktis ekonomis terisis. Dikandani kak bisa kok orang manut-manut. Ibu-ibu kalau tak nyuwun perso, kalau tak nyuwun perso, dalu-dalu ya jam siji bengi jenengan perso bapak eh celonan rapat karo sarungan pilih pundi. Nak pilih sarungan biak rampung lah ngoten niku lho. Ya dan ini itu sarungan, petisan, kok kadang kalau maka digerakkan kalau Pak ayo gerakan, ayo jati diri kita, sungguh kita. Sing jadi ciri khas awake dhewe iki apa? Niki kula lan panjenengan sedaya kedah Nah ini para rawus doyo. wazkuru wal anam ono ing sasi sing mulya ki akeh no anggonmu nyebut asmane Gusti Allah. Takbir identik dengan salat. Salat itu tenggulan rejep. Dawuhipun salat niku dipun awali entenipun Isra lan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir niku critanipun kula lan panjenengan sedaya sampun apal sedaya mboten badhe kula kembangaken mboten cuma dipun pendet hikmahipun Rumiyin kula aturaken teng jamura malam Senin pon. Ayat niku ra artosipun Allah telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan barokah. Niki kita pendet anunipun kemawon, hikmahipun. Kalau Allah itu sudah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa kok kanjeng Nabi kok dilakokke? Kok diajak tindak? Kok diperjalankan? Karena pada saat itu kanjeng Nabi nembi prihatin. Nembi susah. Wong ki mau yang kepingin susah hilang, metuwo melangkau kaki. Niki nggih sampun asring kula aturaken. Awake dhewe iki yen susah metu sing omah, Tidak. niku wak rampung. Kaya kaya awake dhewe ngeten iki pengajian iki melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, teng mriki rak fresh. Ora ana wong susah teng mriki. Rumah sana awake dhewe kan diutang kabeh. Mengke mulai krasa meleh, ya pengajian lah. Terus tanpa pedot niku asring sampun asring kula aturaken. Setelah Kanjeng Nabi di Isroke dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ternyata Kanjeng Nabi pun muncul malih. Maka marilah kita sebagai orang tua menjalankan anak kita anake awake dhewe iki dilakokke sengko ngendi nangdi supaya nek putra kula lan panjenengan sedaya niku slamet etuk sidratul muntaha etuk titel sing mulya manggon yang tempat-tempat yang strategis manggon yang tempat-tempat sing dimulyakake karo Gusti Allah awake dhewe niki putra kula lan panjenengan sedaya ingkang SD nembe ujian lho ya. Pun rampung. Muga-muga diparingi Dampil, pikantuk nampi nilai ingkang sae. Allahumma amin. Pertanyaanipun bar sing kok SD digawa nyang ndi? Bar sing SMP digawa nyang ndi? Bar sing SMA digawa nyang ndi? Ini sudah dari tempat yang mulia. Dari SD itu tempat yang mulia. Mau dibawa kemana? Pramilo, hikmah Isra lan Mi'raj teng dalu niki menawi sakit kula lan panjenengan ojo aja mupus putrane terus ora sekolah. Ampun. hantarkan para putra wayah kula panjina panjenengan sedaya sampai ke pendidikan sing paling pon. Ampun ngantos kula lan panjenengan sedaya kagungan putra putus sekolah kok mareng ampun. Bar SD, SMP, bar SMP, SMA, bar SMA kuliah, bar kuliah golek apa monggo? Mengke badhe pikantuk titel ingkang sangat luar biasa. Badhe pikantuk ilmu ingkang luar biasa. Menawi sampun pikantuk ilmu ingkang luar biasa, donya enten kahanan napa kemawon menggahipun piyanten ingkang pinter boten mungkin prihatin. Menawi kula lan panjenengan sedaya mirsani sejarah Sak sampunipun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku boten mengalami kekalahan dalam segala peperangan. Nah niki maringi monggo kula lan panjenengan sedaya ah menawi saged niki menawi saged babakan ilmu agami ingkang dipun oyake. Ampun ngantos ya ngejar ilmu umume ning ilmu agamane mboten dioyake. Ampun. kalih kali pun kedah dipun kejar. yo pinter agama, yo pinter umum, yo pinter umum, yo ngerti agama. Kepepete asing kula aturaken, kepepete sekolah nang negeri, yo putrane sing sekolah negeri iki dicedhakke kiai, dicedhakke masjid, kegiatan-kegiatan masjid, dicedhakke pondok pesantren, dicedhakke para habaib. nyuwun pangapunten sing sekolah-sekolah negeri nyuwun pangapunten adakah pendidikan akhlakul karimah Nggak mboten enten Ya menawi enten putra sekolah ning sekolahan ora diwulang akhlak arep itu akhlak sing pundi ya Nyang omah wis ra orang ora ke masjid, orang ora ke pondok pesantren, orang ora ke para kiai, ora ke para habaib. Etok akhlaknya sing pundi niki? Pramila kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam esrok Mi'raj itu dipun kawal kalian malaikat dalam perjalanan dikawal, dituntun. Niku mengku akhlakul karimah budi pekerti yang luhur. Terus monggo kula lan panjenengan sedaya mong iso ora jika hikmah Isra Mi'raj kalau Allah jelas menjalankan hambanya dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari masjid ke masjid, akhirnya pun Sidratul Muntaha. Ini apa ora ora pinter, wis sengko sengko sekolah jan iki tempat wis mulya akhire digoleke nggon sing ora mulya niki masyaallah putra wayah kula lan panjenengan sedaya badhe dados menapa wallahu a'lam pupung niki masa-masa pendaftaran si, iki mau mungkin lulusan SMA sebentar lagi lulusan SMP sebentar lagi lulusan SM, SD kalau putra kula lan panjenengan sedaya sampun lulus mau digawa nang ndi umpamane kuliah nang negeri ya digolekke kos-kosan sing apik kasus e Indonesia pun remuk ngeten iki napa napa niku jis jis jis niku napa napa Jakarta Internasional School. belas sekul. Jakarta Internasional Sekul. Sekul itu belas Sekul, sekul. Biayanya jutaan. Ning teng mriku kahanan kados pun Dan kita kelolaan lan panjenengan sedaya kedah atas atas. Kepepetnya yang negeri, kepepetnya yang negeri lah kepepetnya. Ngesak niki apa-apa kepepet. Nyang agama ya kepepet. Rumiyen cerita kula nika enten diyan mondokke anake iku biasane wis kepepet. Yen ra kepepet niku ora dipondokke. Pak Kiai niki anak kula niku pun masyaallah Kiai. Wah, nyel kula ngandani niku pun wah nganti ndumble lambe kula ya Allah. Pun kandhane angel, pun niki pasrah bongkokan Kiai. pun mantek mang mang kapake kula manut pun sing penting mangopeni <laughs> dia nak kentir bareng kentir kok ngopeni kiai pondok-pondok akhirnya kebak kiai kebak santri kentir Ya yang beda yang dia putra pinter, cerdas, lengking satu Daya ingatnya luar biasa iq e tinggi, lebok ke pondok kon ngapalke Quran, kon ninau fikih tafsir hadis pun komplit kok wae dul fikih niki hukum-hukum niki akhirnya dadi orang top tenan. Lah sing sinau agama ki sing minal peko ing. <laughs> sing ora cukup ekonomine, sing pikiranipun niku kecerdasanipun terbatas. Kulo kepingin pondok pesantren ning kebak putrane wong sing sugih legedu pinter-pinter kabeh. Niku mengke akhiripun dari tokoh-tokoh tok. Eh pondok pesantren dikebaki wong. <laughs> Bongso SPP lima 15.000 telat sangang sasi, Bongso ngoten niku. Pengalaman kula iki wis wis wong wujude mesake kae wuru kok disi ngaji tak gebuk ya kok sake wis kuru tak gebuk kan iki wis ora pati apalane ora pati apik tak unek-unek ke iki sok kadang kok beda ya wong cerdas nemen kita rindu Lah menawi kula lan panjenengan sedaya mangke kagungan putra ranking pertama bijine api daya ingatnya bagus ekonomi panjenengan kuat salurkan kepada ilmu agama walaupun walaupun walaupun ya walaupun hasilnya beda golek ilmu umum karo ilmu agama niku beda banget hasilnya yen golek ilmu umum wong ilmu dunya ya ganjarane nang dunya wis dicicil Umpaminipun kula kuliah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah yang UNS jiko dokter. Akhirnya kula di sudah nami kula dokter spesialis kebidanan. Oh. Abdul Karim. Oh, ngoten <coughs> Terus kula template tulisan itu teng arep regol kula. dokter spesialis kandungan Abdul Karim jam praktek 5 sampai 7 sore kalau mau tengok-tengok tok ngeten iku ya <laughs> akhire ana wong dodok-dodok tiang setri wetenge rodok gedhe niku Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Badai periksa Monggo Mulumah Mulumah penak banget ya dokter penak banget ngono kuwi ora dosa kudu malah. mulu mah tofis tofis ora kena wong delok muhrim ora muhrim itu eh delasor mulu mah mulu mah kula langsung komandi ngaten buka buka enak Terus kulo cekel wetenge. Ora kena merem, ora kena merem. Pun Mbak, kulaturi wungu male pun diagem. Diagem male eh, eh, eh. Kula sakek sakek sakek sakek sakek sakek sakek. saya saya saya saya saya kalau kakek enggak mbak niki pasien kulo niku wong wali takut wali takut berapa dok kulo tegel jawab seratus <laughs> Ora wani, mbok 75. Ora wani lah mungkin. Ana wong kok nyenyang dokter iki ora mungkin, ora mungkin. Mbak pitu lima atau pak dokter Ngapa wolong puluh nge Orang oh. Aku muli satu Dilut Nge betul Mulai Pun Pak Kiai Baidowi niku umure meh padha karo aku. Wektu aku nyang SD kono nyang MI, wektu aku nyang SMP kono sanawiyah, wektu aku SMA beliau di aliyah, wektu aku nyang UNS dia nyang IAIN. Ngawulo datang para habaib tahassus sehingga beliau ilmu tafsir, ilmu hadis full Segala pertanyaan-pertanyaan masyarakat bisa beliau atasi Ning beliau rawani nulis Ahmad Baidowi ahli tafsir hadis. Ora mungkin. Dosa. <laughs> Ning kula nulis spesialis kandungan, Hukum mewajib, Beda. Beliau kok nulis Ahmad Baidowi spesialis hadis Quran. Ahli fikih, ahli hukum, jam praktek sekian meneng mawon hmm. hmm. dilalah niki wau sing ngandek niki wau bar tenggen kula bayar 100 wau suwan Pak Kiai Baidowi Yai Nggih, Bu, enten dawuh napa? Kula nu kepengin anak kula sing teng weteng niki saleh napa salihah. Yen lanang kula kepengin saleh, yen wedok kepengin saleh. Niki kula wacake napa, ya? Jai Bedowi bidang ngoten niku ahli pengalaman. Yen kepengin kowe anak saleh, yen kowe sing ngandeg ngene iki mau, wacak kowe maca oh, garwamu ya maca surat Yusuf wacana Yen kepingin sholihah yen anakmu wedok kepingin sholihah maca oh surat Maryam niki teng solo ngoten dikritik Quran iki akeh padha rasa di rasa dipilih-pilih ngono kuwi mau ya tak jawab ya wacakno lahat yang Quran podo ya watak netabat ya dabilah bi watabat ya da anakmu kok jadi abilah aku kurang marem pacak no bakoro jadi pedet anakmu jadi pedet Wae kok muni Quran podo ya podo ning fadilah e beda-beda. Wong iki dalam rangka kepengen duwe putra sing saleh sing diwaca surat Yusuf. gen koyo iya, Nabi Yusuf. Kepengen wedok solihah, Siti Maryam no surat Maryam. Iyit wae. Pak Kiai Baidowi macakno surat Yusuf, macakno surat Maryam. Sing ngantik matur nuwun Kiai. Matur nuwun. Mung matur nuwun. <laughs> Aku satu sewu kono matur nuwun. wani sing ngendik wau takon pinten kiai ora wani sayane Pak Kiai Baidawi ngendika terus ket ora wani Yo niki. Lah niki kula lan panjenengan sedaya dakwah yang semacam ini sok ben wa may yaf'al dzalika bi amardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima sok wong yong yong wong yong ngono yong ngono ki mau sing nang donya dulu diparingi icep-icep sing nyenengke sok nang swarga ora bakal ingsun Allah lali bakal nemoni pasau payuti ajaran azima bakal diparingi ganjaran sing lupa Nah, pahamilah monggo ilmu agama kaya ilmu umum iso mlaku. Menawi kula lan panjenengan sedaya menika mangke kagungan putra, lulus monggo. SMP nggih monggo. Kula mboten menghambat mboten ning tolong dekatkan putra wayah kula lan panjenengan sedaya dengan kegiatan-kegiatan masjid, dekatkan dengan para alim ulama, dekatkan dengan para habaib. Disitulah sumber akhlakul karimah. menawi kula lan panjenengan sedaya mboten menjalankan memperjalankan putra wayah kita dari satu tempat ke tempat yang lain yang positif nah niki termasuk napa nggih tanda-tanda kecelakaan bagi kula lan panjenengan sedaya pramila pengajian-pengajian ingkang mekaten menika sedatosipun kangge wadah para putra wayah kula lan panjenengan sedaya ampun ngantos pengajian-pengajian dikebaki wong tua-tua -tuwa. Widilong kasih gin. Poro putra wayah kula lan panjenengan sok ayo dikirim dikirim nang pengajian pengajian. Nye. Gula ansal kata-kata mutiara niku nyenengke banget. Ning ampun keloro-loro nggih sing sepuh-sepuh. He wong tuwa, elingo. Kowe wis tuwa. Donyo. kowe wis ora butuh donya nang donya ora butuh kowe. Ngeri kan niku, ngeri. He wong tuwa, kowe wis tuwa. Kowe wis ora butuh donya, donya wis ora Niki napa niki maksudipun? Wong tuwa ki wis ora butuh donya. Napa enten to wong tuwa iki kepengin jungkatan nyecis ngeten iku kok meten kepengin mangan godril barang ora. Kepengin numpak bis kota, numpak bis nang Grand Mall munggah petuk aku ora. Wis tengok-tengok wis ora kepengin apa-apa. Wong tuwa iki sak kepengin apa-apa. Dikai atos nesu, empuk nesu. Dikai blanggreng nesu, permen karat ya nesu. Masa nang butuh apa-apa? Tur donya, donya niku ya ngendika jane ngendika matur karo wong tuwa. Eh wong tuwa, kowe kok ngebek-ngebek nggo aku. Kowe ki rasane manfaate blas. Aku ora butuh kowe, wendang lunga kok. <laughs> Beda yen karo donya cah Wahai pemuda, Anda masih membutuhkan dunia. tur donya butuh kowe. Lha niki menawi enten piyantun cah nom-nom niku-niku aktif nindakake ibadah, donya niku seneng. Iki masa depanku isih bakal akeh. Niki nganti ibadah-ibadah niku dikebaki wong tuwa-tuwa. Kita nom-nom malah ora ana ya niku nggih seumur jagung. Delongkas wis Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kari Pun mugi-mugi panjenengan panjang yuswa. taatillah sak sukarjo mati kabeh kare awake dhewe niki. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kirang langkungipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh